en die leviete bevel om die Heere te prijs met die woorden van David en van Asaf, die siener, en hulle het met blijdschap die lofsang aangeef en gebuig en aanbid. En Jeska het begin sê, nou het julle heel aan die Heere gewerkt, kom aan en bring die slagoffers en die lofoffers naar die huis van die Heere. Die vergadering het die slagoffers en lofoffers gebring, en elkeen wat gewillig van hart was, brandoffers. In die getal van die brandoffers wat die vergadering gebring het, was 70 beeste, 100 ramme, 200 lammers, dit alles als een brandoffer aan die Heere. In die heilige gaves was 600 beeste en 3000 stuks kleinvee. Net die priesters was te min en kon nie al die brandoffers afslag nie, maar alle broers, die leviete, het hulle ondersteun, totdat die werk klaar was en totdat die priesters hulle self geheilig het, van die leviete was oprechter van hart om hulle self te heilig as die priesters. En ook was daar brandoffers in menigte, met die vetstukken van die dankoffers en met die drankoffers voor die brandoffer. Zo so is dan die dienst in die huis van die Heere gereel. En Jeska en die hele volk was blij oor wat God voor die volk bereid het, want dit het gauw gegaan.